what he had been doing for the last 2,000 years. And he says, the gates of hell shall not prevail against it. I mówi również o Kościele, iż bramy piekielne nie przemogą go. It's going to be a totally glorious and victorious assembly. Będzie to całkowicie zwycięski Kościół i chwalebny. the main point is this. Główny punkt jest następujący. The assembly is founded and built upon the name of Christ alone. że zbór czy kościół zbudowany jest jedynie na imieniu Chrystusa. We don't want any human names seen in association with Israel. Nie chcemy żadnych innych ludzkich nazw czy nazwisk związanych z Bożym Kościołem. Beware of following men. Bądźcie ostrożni, uważajcie, aby nie być naśladowcami ludzi. And beware of following the opinions of men. I również uważajcie, aby nie iść za opiniami. No matter how great those men may be. Bez względu na to, jak wielcy ci ludzie mogliby być. Or how gifted those men may be. Albo udarowani mogliby być. Always in the history of the church, gifted men are those who have led divisions. W historii Kościoła bardzo często było tak, iż właśnie to byli właśnie udarowani ludzie, którzy powodowali podziały. Let us remember the church is founded not upon any man or a man's opinion, but upon the person and work of our gracious, great Lord Jesus. I pamiętajmy, pamiętajmy, iż Kościół nie jest zbudowany na opinii czy poglądach ludzi, ale na chwalebnej osobie naszego wielkiego Pana Jezusa. That's the first thing. To jest pierwsza rzecz. That's very simple. Bardzo prosta. It's very profound. Bardzo doniosła. It is very important. Bardzo ważna. That we see that. My to widzimy. The assembly is founded upon the name of Jesus Christ alone. Że zbór czy kościół zbudowany jest jedynie na imieniu Pana Jezusa. Po drugie. We now come to a visible gathering uh, of God's people. Teraz y, y, będziemy rozważać y, widzialne zgromadzenie Boga ludu. In Matthew 16 you have the truth of the totality uh, of uh, the church w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza mowa jest o Kościele i o, o wszystkich wierzących. It is a victorious church. Jest to zwycięski Kościół. There it is, founded upon the name of Christ. Jest y, zbudowany na imię Pana Jezusa Chrystusa. The gates of hell cannot prevail against it. Bramy piekielne nie są w stanie przemóc go, pokonać go. To oznacza, że od blisko 2000 lat bramy piekielne czy moce piekieł usiłowały zniszczyć Kościół. For 2000 years the devil has sought to divide and to destroy and uh, to weaken the Church of God. Od blisko 2000 lat diabeł usiłuje zniszczyć, osłabić i podzielić Kościół. Ale nie udało mu się. Not one member of the church ever been lost. Ani y, żaden z członków Kościoła nie zginął. Not one weak member has ever been snatched away by Satan żaden y, najsłabszy nawet człowiek, y, członek Kościoła nie został zabrany, pokonany przez szatana. The Lord has never lost a soul yet. Pan nigdy nie stracił żadnej zbawionej duszy. He has given them eternal life. Dał im życie wieczne. He holds them in his hand. Trzyma ich w swoim ręku. They shall never perish. Nigdy nie zginą. They are members of the church i są członkami Kościoła, which is the body of Christ. który jest Ciałem Chrystusa. That's wonderful. To jest cudowne. But now we come to another aspect. Ale teraz rozważamy inny aspekt. Now we have a local gathering of believers. Mamy lokalne zgromadzenie wierzących. Here we have a local assembly seat in Matthew 18. W 18 rozdziale mowa jest o lokalnym zgromadzeniu. And from verse 15 down through to verse number 8. Od 15 do 18 wersetu. We have a problem with uh, a brother. Był tu jakiś problem z pewnym bratem. Of course it could be a sister. Mogła to być siostra również. But here it is called a brother. Ale mowa jest tutaj o bracie. Sometimes, somehow brethren don't get on very well together. Czasami zdarza się, iż bracia nie są w stanie się ze sobą porozumieć. Always problems amongst the brothers. Zawsze są jakieś problemy wśród And a brother trespasses against the brother. I zdarza się tak, iż jeden brat grzeszy przeciwko drugiemu. And immediately we have a problem in the gathering of God's people. I nas powstaje problem w zgromadzeniu Bożego ludu. So we must try to get it put right. Także należy to naprawić. And uh, this man won't listen. I powiedzmy, iż ten brat nie będzie słuchał. You take two or three witnesses, you talk to him, he's not going to listen. Y, weź, mm, wtedy idzie się do niego z dwoma lub trzema świadkami, a on ciągle nie chce słuchać. So in verse 17, if he neglects to hear you and the two or three witnesses, you must tell it to the assembly. Także w 17 wersecie mówi, że jeśli y, nie usłuchałby Ciebie albo dwóch i trzech świadków, to musisz powiedzieć to zborowi. Ah, but this man isn't listening to Ale ten człowiek słucha nawet zgromadzenia. He's just a hard-hearted man. Jest po prostu bardzo zatwardziałym człowiekiem. So now we have to count him as uh, a pagan uh, here or as a Gentile. Dlatego Pan mówi, iż musi być y, y, uważany jako gani i celnik. And, well, Then, supposing he is going to argue about this judgment that is being put on him. I powiedzmy teraz, iż on nie będzie się zgadzał z tą decyzją, z tym osądem, z tą dyscypliną, karą, która została na niego nałożona. The answer is in verse 20. Odpowiedź na to znajdujemy w wersecie 20. Where two or three are together in my name, there am I in the midst of them. Albowiem, gdzie są dwa lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Now that's the authority for judgment. Tutaj przedstawiony jest autorytet, y, autorytet dla tego osądu. That's the authority for discipline in the house of God. Jest to autorytet dla sprawowania dyscypliny w domu Bożym. It is the two who are gathered together in the name of the Lord. To są dwaj lub trzej, którzy zgromadzeni są w imieniu Pana. Of course, that would be the elders. Oczywiście, mowa jest o starszych braciach. But by extension we see here now uh, the composition of a local assembly. Lecz poprzez rozszerzenie możemy zobaczyć tu cały zbór. The church are those who gather unto the name of our Lord Jesus Christ. Zbór są to ludzie, którzy zgromadzają się dla imienia Pana Jezusa. When we gather together? Kiedy my się razem zgromadzamy? In whose name do we gather? Y, w czyim imieniu albo dla czyjego imienia się zgromadzamy? Do we gather together in the name of Mr. Darby? Czy zgromadzamy się dla imienia brata Darbiego? He was a very good brother. On był bardzo dobrym bratem. A very great man. Był wielkim człowiekiem. Do we gather together in the name of Mr. Uh, Kelly? Czy zgromadzamy się dla imienia brata Kelly'ego? Do we gather together in the name of uh, Mr. Graham? Albo czy zgromadzamy się dla imienia brata Granta? No! Nie. Ten thousand times not. 10 tysięcy nie. In whose name do we gather? Dla czyim imieniu, czy dla czyjego imienia my się zgromadzamy? We gather into the name of the Lord Jesus. My się zgromadzamy dla imienia Pana Jezusa. Therefore we receive those who are similarly gathered to the name of Christ. Dlatego my przyjmujemy do społeczności tych, którzy zgromadzają się podobnie dla imienia Pana Jezusa. Anything less is sectarianism. Cokolwiek mniej, jakiekolwiek inna rzecz jest to sekciarstwo. If we just receive those uh, who uh, are gathered to our name, that's a sect. Jeżeli przy, przy, przyjęliby, przyjęlibyśmy tych, którzy zgromadzaliby się dla naszego imienia, to byłaby to sekta. But if we receive those who are truly children of God, lecz jeżeli przyjmujemy tych, którzy są prawdziwie dziećmi Bożymi, then we are gathered truly unto the name of the Lord and we receive whom the Lord receives. Gdy my prawdziwie zgromadzamy się dla imienia Pana i przyjmujemy tych, którzy, których Pan przyjął. That's very important. To jest bardzo ważne. Where two or three have gathered together unto my there am I in the midst of them. Pan powiada, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. The Lord is in the midst of his gathered people. Pan jest pośrodku swojego zgromadzonego ludu. See how important the name of Christ is. Widzimy, jak ważne jest imię Chrystusa. The church is founded upon that name. Kościół jest, y, spoczywa na tym imieniu, jest zbudowany na tym imieniu. And now we gather in that name. A teraz my się zgromadzamy dla tego Only imienia. That name. Dla, jedynie dla tego Only imienia. the name of our Lord Jesus Christ. Tylko dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. When I was saved, kiedy ja zostałem zbawiony. I was a nominally, I was uh, in the, uh, the, uh, the state church of our country. To nominalnie byłem członkiem naszego kościoła amerykańskiego. Then uh, we saw the group of gathering. Później zobaczyłem prawdę o zgromadzeniu. Then I came out from that. I opuściłem kościół. And was gathered unto the name of the Lord. We can leave that door open, by the way, then you get some Może, chairs. Możemy otworzyć te drzwi. Yeah, that's right. I z, później zacząłem zgromadzać się dla imienia Pana. That's wonderful. To jest cudowne, That we gather to the name of the Lord. że my się zgromadzamy dla imienia Pana. Not to this church or that church or this name or that name. Nie dla w tym kościele, czy w tamtym, albo dla tego imienia, czy tamtego. But we're gathered to his name. Lecz się zgromadzamy dla jego imienia. Where two or three are gathered together unto my name, there am I in the midst of them. Pan powiada, gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośrodku nich. So the church is founded upon the name of Christ. A więc e, kościół jest założony na imieniu Chrystusa. We gather unto the name of Christ. My się zgromadzamy dla imienia Chrystusa. So now we preach the gospel. A więc teraz e, zwiastujemy Ewangelię. Here, here's a gathered company of God's people. E, mamy zgromadzony Boży lud gathered to the name of the Lord. dla imienia Pana. And we, we have a responsibility to preach the gospel to others. We must. I my mamy odpowiedzialność zwiastowania Ewangelii innym. Musimy zwiastować Ewangelię. And I hope you do it. I mam nadzieję, że to czynicie. It is absolutely fundamental. Gdyż jest to absolutnie fundamentalne. The Lord is going to go into all the world and preach the gospel. Gdyż Pan powiedział, iż mamy iść na cały świat i zwiastować Ewangelię. That's our responsibility. To jest nasza odpowiedzialność. If you're a young Christian, jeżeli jesteś młodym chrześcijaninem, chrześcijanką, you have a responsibility to witness for the Lord Jesus to your friends. To masz odpowiedzialność, aby świadczyć o Panu Jezusie swoim przyjaciołom. No matter where you are. Bez względu na to, gdzie jesteś. If you're older, then you will reach your friends. Jeżeli jesteś starszy, to wówczas masz im przyjaciół. But we must witness for the Lord. We must. Lecz musimy świadczyć o Panu. Now, when as a, a local assembly we are preaching the gospel. I kiedy jako lokalne zgromadzenie zwiastujemy Ewangelię. In whose name do we preach? To w czyim imieniu zwiastujemy? Do we say, in the name of uh, Luther, we pronounce the remission of your sins? Czy mówimy, iż w imieniu Lutra ogłaszamy, iż wasze grzechy są odpuszczone? Nobody knows. Nikt tego nie czyni. In whose name do we preach? W czyim imieniu my zwiastujemy Ewangelię? In the name of the Lord. W imieniu Pana. Luke 24. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Uh, and uh, verse number, uh, well, chapter 24. Rozdział 24. Now here is the, the, the commission of the resurrected Christ according to Luke. Tutaj mamy przedstawiony wielki nakaz, który Pan wydał i który jest zapisany w Ewangelii Łukasza. And here is the risen Christ now speaking uh, to his disciples. I tutaj zmartwychwstały Chrystus przemawia do swoich uczniów. And he says in verse number 45, w wersecie 45 mówi, uh, well, he opens their understanding that they may understand the scriptures. Jest napisane, iż otworzył im umysły, a zrozumieć Pisma. And he said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. I rzekł im, jest napisane, iż Chrystus miał i trzeciego dnia zmartwychwstać. And that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations. I że począwszy od Jerozolimy imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Beginning at Jerusalem począwszy od Jerozolimy. Whose name do we preach? zwiastujemy. We call men to repentance. My wzywamy ludzi do upamiętania. And we declare the remission of sins. I my y, mówimy im, że ich grzechy są odpuszczone, jeśli się upamiętali. In his name alone to all men everywhere. Jedynie w jego imieniu, przy, przez wszystkim ludziom, na każdym miejscu. We are preaching in his name. My zwiastujemy w jego imieniu. In the name of Jesus Christ we pronounce the forgiveness of sins. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa ogłaszamy odpuszczenie grzechów. Oh, how wonderful that is. Jakże cudowne to jest. That's the truth of God. To jest prawda Boża. How important the name Christ is. Jakże ważne jest imię Chrystusa. The church is founded upon that name. Kościół jest założony na tym imieniu. We gather in that name. Gromadzimy się dla tego imienia. We preach in that name. Zwiastujemy w tym imieniu. And when people are saved, i kiedy ludzie dostępują zbawienia, and only when they are saved, i tylko kiedy dostępują zbawienia, and not before they are saved, nie zanim dostępują zbawienia, then we baptize them. wtedy ich chrzcimy. Of course, the churches generally they baptize babies. Oczywiście kościoły tak zwane chrześcijańskie generalnie chrzczą dzieci. That is of course wrong. To jest oczywiście złe. There is, there is scripture that teaches that we should baptize babies. Nie ma ani jednego fragmentu w Biblii, który mówi, a że powinniśmy chrzcić dzieci. We used to have a dear old brother in our assembly in the Był kiedyś pewien drogi brat w zborze Tylu, w którym byłem. When I was commended, my commending assembly was the assembly that uh, derived immediately from Mr. Darby's assembly. Kiedy, kiedy ja zostałem polecony do służby Pana, zbór, w którym my byliśmy, był to zbór, który, e, który pierwotnie powstał ze zboru, w którym był brat Darby. And uh, <clears throat> there was a very old brother I był pewien bardzo starszy, już zaawansowany wiekiem brat, On pamiętał te wczesne dni. And uh, he used to talk about baptism. I zwykł mówić o chrzcie. He said, do you know what happens when you baptize a baby? I on kiedyś powiedział do mnie, czy wiesz, co się dzieje, kiedy chrzci się dziecko? Do you know what happens? Wiecie, co się dzieje? He says, the baby gets wet. On powiedział, po prostu dziecko ma zmoczoną głowę. That's all. I to wszystko. Nothing. Nie wiem. There is no point in baptizing babies. Nie ma żadnego sensu chrzczenie dzieci. You only make them scream and cry. Po prostu powoduje się, iż one płaczą. Baptism is for believers. Gdyż chrzest jest dla wierzących. Believe in the Lord Jesus. Dla wierzących w Pana Jezusa. And when we baptize believers, i kiedy my chrzcimy wierzących, in whose name do we baptize them? W czyim imieniu chrzcimy? Matthew 28. Verse number 18. Werset 18. There the Lord says, All power given unto me in heaven and in earth. Pan mówi, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Go ye therefore and make disciples of all the nations. idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, albo uczniów ze wszystkich narodów. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. In whose name do we baptize? imieniu chrzcimy? We baptize in the name of the Lord Jesus. My chrzcimy w imieniu Pana Jezusa. I want to show you something. Chcę wam coś pokazać. It is important. To jest ważne. Baptizing them into the name. Że chrzcimy je w imieniu, dla imienia. That is the name singular. To znaczy, mowa jest tu o imieniu, w liczbie pojedynczej. not plural, it's singular. Nie jest, nie jest tu mowa o imionach, ale o jednym imieniu. You would have thought that he would have said into the names of Father, the Son and the Holy Spirit. Zapewne można by pomyśleć, iż Pan Jezus powinien był powiedzieć, chrzcząc je w imionach Ojca i Syna i Ducha Świętego, śpiewnowie. Because there are three persons. Ponieważ mowa jest o trzech osobach. Three distinct persons. O trzech e, odrębnych osobach. There is the Father. O Ojcu. There is the Son. O Synu. And there is the Holy Spirit. O Duchu Świętym. But he doesn't say names. Ale Pan Jezus nie mówi o imionach w liczbie mnogiej. He says name. Lecz mówi o jednym imieniu. Name. Jedno imię. Three persons. Trzy osoby. That is God. To jest Bóg. There is unity within the Godhead. Gdyż w obrębie <clears throat> boskości jest jedność. There are three equal glorious persons but only one God. Są trzy chwalebne, równe sobie osoby, ale jeden Bóg. And the central name of the baptismal formula is the name of our Lord Jesus. I centralną osobą w tej formule którą Pan Jezus tu powiedział, jest On jako Syn. Baptizing them into His name. Chrzcząc je w Jego imieniu. Jego imię. How important the name of the Lord Jesus is. Jakże ważne jest imię Pana Jezusa. And now you see the church is founded upon the name. Kościół jest założony na Jego imieniu. Gather unto the name. Zgromadzamy się dla Jego imienia. We preach in the name. Zwiastujemy w Jego imieniu. We baptize in that name. Chrzcimy w Jego imieniu. And anything else? I czy jeszcze coś pozostaje? Yes. Tak. You see, tonight normally here we have a prayer meeting. Dzisiejszego wieczoru normalnie macie na miejscu zgromadzenie modlitewne i rozważanie słowa. Zgromadzenie modlitewne. Well, we pray. Kiedy my się modlimy. In whose name do we pray? To w czyim się modlimy? Do we pray in any human name? Czy modlimy się w jakimś ludzkim imieniu? Do we suppose that the Father uh, is going to hear some human name? Czy my y, usiłujemy y, zrozumieć, iż Ojciec będzie słuchał y, jakiegoś ludzkiego imienia? Uh, in the name of uh, Charles Spurgeon. Czy my się modlimy w imieniu Karola Spurgeona? We come and make our request to thee, O God. We come into Czy my nie przychodzimy do Boga i mówimy w imieniu Spurgeona, Boże, przedstawiamy Ci taką i taką sprawę? In whose name do we pray? Czy im imieniu się modlimy? We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Modlimy się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. See, that's what the Lord uh, taught us in several uh, scriptures. Tego Pan nauczał i jest to zapisane w kilku fragmentach John Bożego John 14, John 16. Look at John 16. Spójrzmy do 16 rozdziału Ewangelii. And Verse number 23. the 23. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, Hitherto have you asked nothing in my name, ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. You see, we pray in the name of the Lord Jesus. My, modlimy się w imieniu Pana Jezusa. How important that name is. Jakże ważne jest to imię. It's a little meditation now this evening we've had upon the name of the Lord Jesus. Było to krótkie rozważanie, którego, które mieliśmy dzisiejszego wieczoru o imieniu Pana Jezusa. Now, there very much more jest znacznie więcej, można by powiedzieć. That introduces a subject and it introduces a very important line of teaching to, co, o czym mówiliśmy, otwiera po prostu pewien temat i bardzo ważną linię nauczania nauki Słowa Bożego. But I would like you to remember what I have said. Lecz chciałbym, abyście pamiętali te kilka rzeczy, o które powiedziałem. I'm sure you can do it because it's simple. Ja jestem pewien, iż jesteś w stanie uczynić, bo to jest prosta rzecz. And I don't want you to forget that. I nie chcę, abyście to zapomnieli. The church is founded upon the name of Christ. Że Kościół założony jest na imieniu Chrystusa. no human there. Nie na jakimkolwiek ludzkim imieniu. It's absolutely divine. Dlatego Kościół jest absolutnie We gather in the name of the Lord Jesus. My się zgromadzamy dla imienia Pana Jezusa. That means upon the ground and in the authority of a divine name and no human name. To znaczy, że na fundamencie, na gruncie boskiego imienia, nie na gruncie jakiegokolwiek ludzkiego imienia. We offer the forgiveness of sins in the name of Jesus Christ alone. Przedstawiamy ofertę odpuszczenia możliwość odpuszczenia grzechów, upamiętania się w imieniu Pana Jezusa. Isn't that wonderful? Czyż to nie jest cudowne? We baptize in the name of the Lord Jesus. Że chrzcimy również w imieniu Pana Jezusa. And when we come together, we pray in the name of the Lord Jesus. I kiedy gromadzimy się razem, to modlimy się również w imieniu Pana Jezusa. The name of Christ is supreme. Imię Chrystusa jest najwyższe. That is therefore asked that God will indeed bless what we have. Just listen to Dlatego y, <clears throat> prosimy, aby Bóg pobłogosławił Der fragmentet słowa, które rozważaliśmy. Our gracious God and our Father, we ask a blessing upon thy holy word. Boże nasz i Ojcze, modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla Twojego świętego słowa. We thank Thee, our Father, for the glory and for the inspiration of Thy word. My, Ojcze, dziękujemy Ci chwałę i za natchnienie Twojego słowa. We thank Thee for the name, the person and the glorious work of Thy beloved Son. My dziękujemy Ci za imię, osobę i chwalebne dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Lord, bless that to our hearts, we pray. Modlimy się, Panie, abyś pobłogosławił to słowo dla naszych serc. We thank Thee for the light of Thy Word. Dziękujemy Ci za światło Twojego słowa. We thank Thee for the gift of Thy Holy Spirit. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Bless what we have heard to all of our hearts. Pobłogosław to, co słyszeliśmy dla wszystkich naszych serc. Build us up in our most holy faith, we pray. Zbuduj nas w naszej najświętszej wierze. Prosimy Cię. Prepare our hearts, Lord, to listen to the word of our brother who shall now speak. I przygotuj nasze serca, abyśmy słuchali Twojego słowa, które będziesz miał przekazać, <clears throat> które przekażesz nam przez naszego brata. For we ask it in the name of our Lord Jesus Christ. Gdyż prosimy o to wszystko w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Żydzi powiedzieli do niego w wersecie 18. What sign are you going to do, uh, seeing, uh, or what sign will you show, seeing that thou doest these things? Jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Just, just driven all the money changers and everything out of the temple, he had cleansed the temple. On y, właśnie przed chwilą oczyścił świątynię, wygnał tam wszystkich handlarzy. I powiedział do nich, y, nie czyńcie z domu ojca mojego targowiska. Now, what sign do you show seeing you do these things? Dlatego Żydzi powiedzieli do niego, jaki znak nam pokażesz, y, dlaczego to czynisz, dlaczego wolno ci to czynić. What authority have you got, a carpenter from Nazareth, to do these things? Who do you think you are? Y, jaką władzę, jaki autorytet ty posiadasz, że wolno ci czynić te rzeczy, widząc, iż ty jesteś prostym rzemieślnikiem z Nazaretu? Kim sądzisz, iż ty jesteś? Then he said, destroy this temple. I wtedy Pan do nich powiedział, zbudzę tę świątynię. And in three days I will raise it up. A ja w trzy dni ją odbuduję. That's my authority. To jest moja władza, mój autorytet. No, that's when they 46 years this was going up and you and you think you will you can destroy it and raise it up in three days? Na to rzekli Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a ty Trzy dni chcesz ją odbudować? But he spake of the temple of his body. Ale on mówił o świątyni ciała swego. Now I think the lesson we get is this. Myślę, że lekcja, która jest tu dla nas jest następująca. He uses the word temple. Pan Jezus używa słowa świątynia. That's a special word. Jest to specjalne słowo. It's a word that is used of the inner shrine of the temple, the holy of holies było. Jest to słowo, które jest używane w tym Testamencie na oznaczeniu samego centrum świątyni, czyli miejsca najświętszego. It is a place where God dwelt. Było to miejsce, gdzie Bóg mieszkał. Where God was manifested. Gdzie Bóg się objawiał. Above the mercy seat and between the cherubim. Ponad przebłagalnią pomiędzy cherubinami. That's where glory cloud of God shone out. Tam właśnie w tym miejscu świeciła chwalebna Boża chwała, cała Jego obecności. That's where in the Old Testament, that's where Aaron appeared when he put the blood upon the mercy seat and before the mercy seat. Tam właśnie y, Aaron stawał raz do roku, kiedy skrapiał krwią przebłaganie i przed przebłaganiem. And that's what the Lord said. You destroy this inner shrine, this holy of holies, and I will raise it in three days. I właśnie o tym mówił. Zniszczcie to miejsce najświętsze, a ja w trzy dni, w trzy dni je odbuduję. He wasn't speaking of that great big stone temple. On nie mówił o tej wielkiej kamiennej świątyni. He spoke of himself. Mówił o, samie, o samym sobie. He was the true holy of holies upon the earth. On sam w sobie był miejscem najświętszym na ziemi. He was the true shrine of God. On był miejscem, w którym mieszkał Bóg. His body was the temple of the Holy Ghost. Jego ciało było świątynią Ducha Świętego. That's where God in all his glory was manifested in that lovely glorious man. Tam właśnie Bóg i cała Jego chwała się objawiała w osobie tego chwalebnego człowieka. And uh, very shortly after, I bardzo krótko potem, just a matter of a few years, kilka lat później, when the veil of the temple was rent, kiedy y, świątynia, tej fizycznej świątyni została rozdarta, there was nothing there. to już tam nic więcej nie było. There was no ark. Nie było y, arki przymierza. There was no glory. Nie było chwały. There was nothing. Nic tam nie pozostało. Finished. Skończone. The true uh, ark of God was Christ himself. Gdyż prawdziwą Bożą arką był sam Chrystus. His body was the true holy of holies, the naos, the shrine. I jego ciało było tym miejscem najświętszym. To jest greckie słowo naos, które jest używane w Biblii na oznaczenie no, miejsca najświętszego. And the remarkable thing is this. I znaczącą, zadziwiającą rzeczą jest rzecz następująca. When we come to 1 Corinthians 6, że kiedy my otwieramy pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, and, and we read a great statement uh, such as Paul makes in verse 19. I czytamy to wielkie stwierdzenie, które Paweł czyni w wersecie 19. He says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own, for you are bought with a price. Albo czy nie widzisz, ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. No. Don't you know your body, he says, is the temple of the Holy Ghost? Czy nie wiecie, iż ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego Paweł tu Now that's the same word that is used for us in John chapter 2. Świątynia jest to to samo greckie słowo, które jest używane w drugim rozdziale Ewangelii We can understand that his body was a temple. My możemy rozumieć, iż ciało Pana było świątynią. But now Paul says that our body is the temple. Ale teraz Paweł powiada, iż nasze ciało jest świątynią. What a thought that is. Cóż to za myśl? How wonderful. Cóż za cudowna to rzecz. That now our body becomes the nails, the inner shrine, the holy of holies for the indwelling of God. Nasze ciało stało się e, mieszkaniem, miejscem najświętszym, w którym mieszka Bóg. And we give God thanks for that. I dziękujemy Bogu za to. W jaki sposób stało się to, iż nasze ciało stało się świątynią Ducha Świętego? Ponieważ krew Pana Jezusa została zastosowana dla nas. Because the blood of Christ has cleansed us Ponieważ krew Chrystusa oczyściła nas z naszych grzechów. And where the blood has been I kiedy krew została zastosowana w stosunku do nas. There the Spirit of God can find his home without prejudice to his beliefs wtedy Duch Święty może spocząć i może zamieszkać bez żadnej e, zarozumiałości, bez żadnej przeszkody. like the Old Testament, the priests. To tak jak w Starym Testamencie z kapłanami. In Exodus in chapter 29. 29 Well, we don't have to look at it, but 28 and 29. That's the that's the the preparation, the cleansing, uh, and the and the uh, uh, and the preparation of the priest for ministry. mamy aby się temu bliżej przyjrzeć, ale te dwa rozdziały mówią o o, o poświęceniu kapłanów, przygotowaniu ich do służby. And they were washed Po pierwsze, musieli oni zostać obmyci. They were robed. Po drugie, ubrani. The blood was applied. Później krew została zastosowana. The blood to the ear. Ich prawe ucho zostało pomazane. The blood to the thumb. Prawy kciuk został pomazany. The blood to the foot. I, I największy palec prawej nogi. And then the oil A później olej został, zostali namaszczeni. Now the oil is a symbol of the Spirit of God. Y, olej y, jest symbolem Ducha Bożego. The oil can only be applied where the blood